чип чип джип джип джип чип аха нөмірі вип вип вип вип вип вип даниял арманы еді бәрінің мұсайып зар жақ еді о хо хо айтатын әр бәлені о хо ең дәмелі хо ақынның өзі қазылар заңғар еді хо біздерге бал береді хо барлығы он береді хо оң болса көзі қазылар сүйт-сүйт-сүйт Сүйт-сүйт-сүйт аха бал болсын Бик-бик-бик Бик-бик-бик тимесін бүгін жерге жауырын бұл айтыс Хит, хит, хит, хит, хит, хит, ага. Адайский тип, тип, тип, тип, тип, тип. Мұсайып маңғыстаулық бауырым.